Ti poslanici su opominjali svoje narode kao što su im obećavali istinito Allahovo obećanje. Dakle, oni su imali dvije svoje uloge, a to je s jedne strane Bešir, što znači onaj koji donosi radosne vijesti, a s druge strane nevir, onaj koji opominje, upozorava i prijeti. Da ne bi sutra ljudi mogli reći, kao što Kur'an spominje, ma ja'ena min beširi wala nevir. Na sudnjem danu, kada im se predoće njihova dijela, kada vide džennet i džehennem, da ne mogu reći nije došao niko da nam donese radosne vijesti da ima Allahova nagrada i džennet da ima proživljenje posle smrti uala nedir niti je iko došao da nas opomene i da nas prepadne džehennemskom vatrom i kaznom kojom se prijeti i nepokornima dakle to je bila uloga Allahovih poslanika da ljudima donesu radosne vijesti i da ih opomenu na Allahovu kaznu i upozore učeći ih propisima njihove vjere i onoga na čemu trebaju da budu u svome svakodnevnom životu mnogi narodi su se oglušili o Allahove naredbe i okrenuli leđa njegovim poslanicima. Tako da je njihov kraj bio koban. To jeste, bili su uništeni zbog svoje nepokornosti i griha u kojima su bili. Kur'an to spominje na više mjesta da se nama ne bi desilo da dođemo u takvu situaciju. Jer sami ti narodi su uništeni zbog svojih griha uništeni zbog toga što su izazvali Allahovu srđbu fekullen ehadna bi zembi Kur'an kaže pa sve smo mi njih po grijesima njihovim kaznili to je kazna na ovome svijetu mimo one vječne koja je još teža i gora feminhum men erselna alejhi hasiba ima ih ima naroda na koje smo poslali vjetar pun prašini koji ih je uništio i razbacao. Wa minhum men ahadathu sayha. A ima ih koji je strašan zvuk uništio. Wa minhum men khasafna bihi al-ard. Ima ih koje smo u zemlju utjerali. Otvorila se zemlja i propali u zemlju. Cijeli narod. Wa minhum men aghraqna. A ima ih koje smo potopili. Wa ma kana Allahu li A ne može se desiti Allahu da on njima nepravdu učini kao što nikome nepravdu nije niti će učiniti walakin kanu enfusuhum yadhlimun već su sami sebi nepravedni bili i nepravdu sami su sebi učinili nijedan narod nije uništen dok mu nije došao onaj koji će ga upozoriti i opomenuti na strašnu kaznu koja mu slijedi ako se ne odazove Allahovim naredbama i njegovim propisima Kaže uzvišenje Allah وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنْذِرُونَ Nismo uništili ni jedno mjesto, dakle mjesto gdje su ljudi boravili, stanovali, illa leha munzirun, a da oni nisu imali svoje opominjače. Zikra kao opomena, kao podsjećanje, وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ A mi nismo bili nepravedni. I kaže, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبَعَثَ رَسُولًا Nismo mi bili ti koji kažnjavamo dok nismo poslali poslanika. وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ I nema ni jednog naroda, a da među, njim, među njima nije boravio nevir, to je onaj koji opominje. Danas više nema novih Allahovih poslanika, ali imaju učeni koji su nasljednici Allahovih vjerovjesnika koji šire isto to znanje i pozivaju isto ono što su pozivali Allahovi poslanici i vjerovjesnici. Takvi su, zapravo takvi nailaze na iste ili slične poteškoće na koje su isto nailazili Allahovi poslanici i vjerovjesnici. Vi znate za, za Musa a.s. dolazi sa hidrom u jedno mjesto, jedno selo, pa ne nalazi nikoga ko bi ga primio, ko bi ga ugostio. Musa ali sada, najbolji čovjek na Dunjaluku, jedan od najboljih ljudi. Allahov poslanik, jedan od velikih Allahovih poslanika. Pa neće niko da ga ugosti. A da ne govorimo o tome šta ih je snalazilo od njihovih naroda, da su bili protjerivani, neki ubijani, neki ismijavani i tako dalje i tako dalje. A od svega toga najteže im je bilo to što su ih ulažu gonili. To što su ljudi bili nevjernici. To što su ih vidjeli da srljaju putem svoje propasti na ovome i patnje na budućem svijetu. Dakle, to je jedna činjenica koja se među ljudima vidi i primjećuje, a to je da Allahova kazna ne dolazi dok narod ne bude opomenut. Dok narod ne bude opomenut. I kod nas narod je jedno vrijeme živio, reklo bi se u gaflatu, u nemaru. Radi se šta ko hoće, živi se kako ko hoće. Niko nikome ne kaže ovo ti valja, ovo ti ne valja. Vjeruju po imenu samo. Nema izvorne pripadnosti vjeri. Nema opredjeljenja za vjeru kako treba. Kasnije, kada su došli opominjači, kasnije, kada su se pojavili oni koji kažu stanite ljudi, ovo smijete, a ovo ne smijete, ovo morate, a ovo trebate i tako dalje, onda su se mnogi nadigli da se tome suprostavi. Tada se bojati Allahovoj kazni da će doći nakon što ljudi saznaju istinu, nakon što im dođu oni koji ih pouče istini, a onda ne jednu da prihvate. Onda je to jasno odbijanje pravoga puta i tada se bojati da se Allahova kazna ne sruči na taj i takav, na taj i takav narod. Narodi koji su živjeli prije nas imali su veću vlast i više su imali bogatstva i bili su u boljem položaju nego što su ovi današnji. U Evropi, rekli bi, ljudi žive na jednom dobrom ili visokom nivou i standardu i tako dalje. Hajde pretpostavimo da mu se ukine ono hilfe, ona sadaka koja mu se daje. Može li obstati? Hajde nek ne radi dva, tri mjeseca bez išta, bez pripreme ikakve i tako dalje. Sretan je čovjek ako izađe iz te Evrope da nije dužan. Eto ti. Kakav je nivo i standard života. Iako u pameti ostane. Od toga materializma. Kaže Kur'an. Elem jarav kem ehlekna min kablihim min karnin. Zar ne vide koliko smo uništili prije njih naroda i pokoljenja i generacija. Mekkelnahum fil ard. Mi smo im dali moć na zemlji malemnu mekkilekum koju vama nismo dali. Bogatstva, vlast, položaje i tako dalje wa arsalna samaa alayhim midrara imali su blagodati Allah ovde spominje kroz jednu vrstu blagodati a to je dali svojim obilne kiše a kiše znači plodove blagodati i tako dalje wa ja'alna al-anhara tajri min tahtihim pa smo učinili da rijeke ispod njih teku fa ehleknahum bizrum toliko su uživali na ovom svijetu pa smo ih uništili zbog griha njihovih. Wa anshana min ba'dihim qarnan akharin. Pa smo dali da se pojave nakon njih druge generacije i drugi narodi. Dakle, ništa im to nije koristilo što su imali i vlasti i položaj i bogatstva, sve je to bilo i prošlo kada su se spostavili Allahu tebareke ve taala. Dakle, ovdje se spominje fehleknahum bi dhunubihim. Pa smo ih kaznili zbog grijeha njihovih grijesi su ti koji dovode do uništenja kako pojedinaca, tako i cijelih naroda, do izumiranja cijelih naroda. Šta je učinilo tolike, tolike civilizacije koje su bile na ovom svijetu, šta ih je učinilo da je samo pomen na njih ostao? I šta uništeni. Ostale, ostale samo zgarišta, ostalo ono što nas podsjeća da su tu nekada živjeli ljudi, i da su uživali na tim prostorima. Uništili su ih grijesi njihovi. A grijeh nije ništa drugo do suprostavljanja Allahovim propisima i njegovoj vjeri. وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُصِيبَةٍ koja god ne daće da vas zadesi فَبِمَا كَزَبَتَ اِدِيكُمْ to je zbog toga što su to vaše ruke zaradile وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ a mnogo toga on prašta dakle sve nedaće koje nas zadese samo kao posljedica naših, naših grijeha a nije to posljedica svih grija. Jer kad bi bilo za sve grije da se kažnjava na ovome svijetu, onda ništa ne bi ostalo. Kako uzvišenje Allah kaže u drugome ajetu وَلَوْ يُعَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُ da Allah kažnjava ljude za ono što su zaradili ma tarake ala zahriha min dabe. Ne bi ostavio na, na zemlji ništa živo. Dakle, samo za jedan dio za koji kažnjava, to dolazi kao posljedica naših grija, iako Allah mnogo toga prašta. I drugo, kada bi ljudi bili kažnjavani za sve ono što uradi, onda bi im se ubrzala njihova kazna. Konačno uništenje to jeste. وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُرْ رَحْمَ Gospodar tvoj je taj koji oprašta posjednik velike milosti. Leu ju ahiduhum bima kesebu, kada bi ih kažnjavao za ono što su zaradili, la ađele lehumul azab. Ubrzao bi im kaznu njihovu, to jeste njihovo uništenje. Ne bi onda imali prilike da se pokaju, da se vrate pravome putu i da ispravno postupaju u svome životu. Allah tabaraka wa ta'ala nam spominje na više mjesta uništenje mnogih naroda, i kako su uništeni i zašto su uništeni. Mi ćemo spomenuti samo nešto od toga. Uništio je lutov narod koji je činio najodvratnije vrste nemorala. Poslao je meleke koji su obavijestili Ibrahima a.s. da će uništiti taj narod. Pa su rekli inna ursilna ila qavmi muđrimin mi smo poslani narodu griješnom, rekoše ovi meleki. Li nursile alejhim hijjarata min tin da na njih sručimo grumenje od ilovače, pečeni, skamenjeni. Musawwamatan 'inda rabbika lil musrifin. Svako od toga grumenja bilo je obilježeno u gospodara tvoga za one koji su u razvratu svaku mjeru prešli fa ahređna men kane fiha minel mu'minin, pa smo izveli iz toga mjesta one koji su vjerovali, iskrene mu'mine. A što se tiče onih ostalih, dakle, ostaloga naroda koji je bio u grijehu tu, wa tarakna fiha ayatan lil ladina yakhafuna al-alim. al I u njemu za sve one koji se boje patnje neizdržive znak ostavi smo. Bili su izvrnuti na naopako. Cijela ta naselja i mjesta. Ono što je bilo gore, feđa'alna alijaha safila, što je bilo gore, postalo je dole. A onda, wa amtarna alijim hijjaraten mentin. Pa smo na njih spustili kišu od zemlje, od ilovače, koja je skamenjena bila. Koja je neprestano sipala na njih, kao pouka onima koji dolaze poslije njih. Wa fi Musa, i o Musa'u id arsalnahu ila fir'auna bi sultanin mubin kada smo ga poslali faraonu sa jasnim dokazom fatawalla bi ruknihi pa se okrenuo nije htio se pokoriti okrenuo se uzdajući se u svoju moć i snagu i svoje vojske wa qala sahirun aw majnun i reče faraon za Musa alejhi salam sahir to je čarobnjak Eu međnun ili je lud fe ehaznahu vađunudehu. Pa smo ga dohvatili vađunudehu i njegove vojske fe nebeznahum viljem. Pa smo ih bacili u more vahuve mulim jer je bio svaku osudu zaslužio. Wafi adin i o adu obavijesti ih o tome narod ad kome je došao koji poslanik wa ila adin ahahum huda i adu posla smo njihovog brata huda pozivao ih na pravi put wa fi adin i o adu iz arsalna alejhim urriha l'akim kad protiv njih poslat smo vjetar u kojem nikakvog dobra nema ma tezaru min šej'in ni do čega on došao nije etet alejhi illa ja'alathu karramim a da ga nije u gnjilež pretvorio do čega god je taj vjetar došao uništavao bi ništa nije poštedio i to bi sve u gnjilež pretvorio wa fi samude i o samudu ih obavijesti iz qila lehum kada im bi rečeno a samud ko je samud narod Salih alaihi salam, kada im bi rečeno temette u hatta uživajte do određenog roka i vremena. Fe'ata u an emri rabbihim, pa su se oglušili o odredbu gospodara svoga. Fe'ehadet humus sa'iqatu, pa ih je uništio strašan glas, ohum jan durun, na oči njihove. Oni se oglušili, na naredbe svoga gospodara pa ih je onda uništio strašan glas nećete da čujete naredbe svoga gospodara hoćete čut kaznu osjetit ćete kazna od iste vrste griha dolazi. Femestata'u min qiyamin pa ne mogaše se ni dići وما كانوا منتصرين niti pobjediti. Ko će se protiv Allaha boriti i njegovih vojski? koje ne znaju koje su sve. Wa qauma nuhin min qabl. I o narodu Nuhovom davno prije innahum kanu qauman fasiqin. To je zaista bio griješnički narod. Sve su to narodi koji su uništili, doživjeli svoju propast. Samo spomen na njih ostao, spomen po zlu. Wa annahu ahlaka 'adan al-ula. Pa kaže Allah, u suri An-Najm, ovo što smo učili u sajti sure Az-Zarijat. U suri An-Najm kaže: "Wa annahu ahlaka 'adan al-ula." I on je uništio prvi narod Adov, to jeste onaj drevni, stari narod Ad, on ga je uništio. Wa Samude i Samud, fa ma ebka, pa šta je onda od njega ostalo? Wa qavme Nuhim min qabl, i narod Nuhom još davno prije innehum kanu hum azleme wa atga a oni su bili najobjesniji i najgoriji u griješenju wal mu'tefikate ehwa i mu'tefiku a koji je to grad, Koji je to mjesto koji je to narod to je narod Luta alaihi salam el mu'tefikate ehwa izvrnuo ga naopak fagashama gasha pa ga je prekrilo ono što ga je prekrilo naopako ga je izvrnuo i kamenjem ga zasuo ko je taj ko se Allahu može suprostaviti i stati pred njega šta su sile ljudske ako se mogu silama i snagom i kako nazvati kad Allah odredbu svoju pošalje ne znaju vallahi odakle im dolazi kako da se kako da se odupru tomi, kako da se odbrane, a kako tek pobjednici da budu. Ne mogu. Oma ja'lemu džunuda rabbike illa hu. A vojske gospodara tvoga ne zna niko drugi do on. Pa kako da se bore protiv onoga čije vojske i ne znaju kako da se bore? Nemoguće. Mogu doći ljudi samo i reći i ustanoviti desilo nam se to i desilo nam se to propali cijeli gradovi, nestalo ih cijelih zemalja. Šta ti koriste sada vize? Šta ti koriste atomske bombe? Šta ti koriste banke i sistemi kamata? Šta ćete sačuvati od Allahove kazne? Meteor jedan da spusti na zemlju. Jedan neuobičajen. A koliko ih je većih od same zemlje? Zvijezda i Allahovih i Allahovih stvorenja. Dakle, sve je to pouka jedna velika ljudima da se ne sili, da pokorni budu opet njima za dobro, jer Allahu to nije potrebno. Narodi su uništavani zbog svojih griha. Neki zbog ovih, neki zbog onih. Neki su uništavani zbog osnovnog i najvećeg griha, a to je u stvari uzrok svih drugih grijeha. Zapravo svi su zbog toga na kraju uništeni. A to je šta? To je kufr. To je nevjerovanje Allaha te bareke ve taala. A iz njega proizilaze svi drugi grijesi. Lutov narod činio ne nemoral. Zašto je činio ga? Najveći i najgori razvrat zato što Allaha nije vjerovao. Drugi zakidali na vagi, varali i i uzimali tuđi imetak na bespravan način treći se silili i oholili na zemlji, četvrti nepravdu provodili i tako dalje, ali sve to bilo kao posljedica njihovog kufra, nevjerovanja u Allaha tabaraka wa ta'ala. I zato nema većeg grijeha od kufra i širka Allaha tabaraka wa ta'ala. Nema većeg grijeha. Kad bi čovjek sve grijehe na svijetu uradio, ne može se porediti sa kufrom i širkom. Sve grije kada je učinio mimo kufra i širka, ne može se porediti sa ovim, sa ovim grijehom. Jer to je uzrok svih drugih zala i svih drugih grija. Čuli ste za narod sebe. On je uništen zbog svoga kufra. Imali su takve i tolike blagodati na ovome svijetu da se o tome samo priča. Mi ih ne možemo ni zamisliti. Takve su imali bašte, takve su imali voćnjake i uživanja, da se spominje u predanjima da je dovoljno bilo jednom od njih da sa košarom na glavi prođe kroz njih i da ona se napuni. Bez branja, bez potrebe da se bere. Toliko je tih blagodati bilo kod njih. Ali su bili objesni i nepokorni. Lekad kane li sebe in fi meskenihim aje. Sabi je u njihovim domovima bio veliki ajet, znak i dokaz Allahove moći, blagodati i, i veličine. Džennetani an jemini u ašimal. Imali su bašte, vrtove i sa desne i sa lijeve strane. Kulu mi rizki rabbikum vaškurule. Jedite od obskrbe gospodara svoga i budite mu zahvali. Ali narod je nezahvalan. Umjesto te blagodati da zahvali na njima, da dadne siromašnima, da ih u dobro iskoristi, on pravi ono što će mu pamet uzima. Alkohol. Pa bolje bi bio da si pustio da je propalo nego to što si uradio. Ne zahval. Beldetun tajive. Lijepo mjesto, blagoslovljeno. Wa rabbun gafur. I gospodar koji prašta. Fa a'radu. Pa su se okrenuli. Nezahvalni bili nevjernici فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ Pa smo na njih poslali bujicu, veliku poplavu. وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ jannatayn Pa smo im zamijenili ona dva velika i lijepa vrta sa druga dva. ذَوَاتَيْ ukulin حَمْتْ Koji su u sebi imali gorke plodove. wa athlin i tamarisku wa وَشَيْءٍ min sidrin qalil i nešto lotosa malo. Dakle, ona blagodat nakon nevjerovanja zamijenjena im je ovim drugim. Zalike džezejnam, zašto to Allahu? Tako smo ih mi kaznili bima kefaru. zbog nevjerovanja njihovog. Wa helnu džazi illa kefur. Da li mi kažnjavamo drugoga osim nevjernika, osim nezahvalnika na Allahovim tabaraka wa ta'ala blagodatima. Dakle, osnovni uzrok uništenja naroda je bio kufr i nevjerovanje. Kufr i nevjerovanje. A kada bi se tim narodima pojavili poslanici ili Allahovi ajeti, pa nakon njih nisu vjerovali, onda je bilo neminovno da ih snađe Allahova kazna. Neminovno. Ovo danas što ljudi radi, a to je da olakšavaju puteve zla i griješenja. Da podstiču nemoral i tako dalje, to sve približava ljude Allahovoj kazni. Samo što to ljudi danas nisu svjesni toga. Drugih uzroka ima mnogo koji dovode do uništenja naroda. Mi ćemo ovdje spomenuti one koji su koji su navedeni u jasnim u jasnim izvorima kroz Kur'an i Sunnet Allahovog poslanika sallallahu alejhi šta je to dovelo neke narode do uništenja. Raspravljanje o Allahovoj knjizi, o njegovoj objavi, uzimanje jednih hajeta, a ostavljanje drugih, suprostavljanje jednih hajeta drugima i tako dalje. Rasprava o propisima ove vjere, ali ne da bi se došlo do istine, nego da bi se svoje strasti podržale, da bi se one zaodjenule plaštom vjere i dokaza iz Allahove knjige. U hadisu kojeg bilježi imam Taberanija koji je sahih u sahihul džamiju, od Abdullaha ibn Amr ibn al-Asa radijallahu anhuma od Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam se bilježi da je rekao Innehu lem tehlikil umemu qablekum hatta waqa'u fi mithli hada Nisu narodi prije vas uništeni dok nisu u ovo isto zapali Yadribuna al-Qur'ana ba'dahu bi ba'd uzeli su i suprostavljali jedan dio knjige drugome. Nije im bilo u cilju da saznaju istinu i dođu do istine, nego rasprava. I što je više priče, sve manje posla i rada. Dakle, uzeli su da suprostavljaju jedan dio knjige drugome. Svakako ovdje govorimo o knjizi koja je izvorna, dok je izvorna, što je slučaj sa priješnjim objavama. Dok je bila izvorna, sigurno je da ne može jedan dio knjige proturiječiti drugome dijelu knjige. Zašto? Jer je jedan taj koji je objavio. I to i ovo. Dakle, pitanje je u ljudskom shvatanju toga, a ne u samoj objavi njenoj istinitosti. Dođim kad su se prijašnje objave promijenile, onda nije čudo da se jedan dio knjige suprostavlja drugom dijelu i drugim dijelovima. Ali sada govorimo o Kur'anu. O Kur'anu koji je ostao originalan, nije moguće da se jedan dio suprostavi drugome dijelu. I sad to Kur'an kaže وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِي اخْتِلَافًا كَثِيرًا Da je od nekog drugoga mimo Allah našli bi u njemu mnogobrojna razilaženja. Ne samo mnogobrojna, nego u njemu nema ni jedno razilaženje. Pitanje ljudskog shvatanja. Dolaze neki koji bi htjeli dozvoliti ovo ili ono i onda suprostavljaju jedan dio knjige drugome. Ja ću vam navesti samo jedan primjer od mnogobrojnih da bi pojasnio ovo pitanje. Oko kamata nema dileme i razilaženja. Nema toga koji je dozvolio kamate. Niti može neko dozvoliti kamate. To je haram i u prijašnjim objavama, a li u ovoj posljednjoj. Židovi, zašto su bili prokleti? Zašto su im zabranjeni neke, neka jela koja su im bila dozvojena? Zašto? Va ah vihi riba, zato što su uzimali kamate. To je zabranjeno i završeno s tim. U Kur'anu se o tome kaže fe'zanu bi harbim min Allahi wa Rasuli. Ako to nećete ostaviti, onda objavite rat Allahu i njegovom poslaniku. Ma li šta veće od toga? Znači, to nije samo suprostavlje, to je borba protiv ove vjere za onoga ko radi sa tim kamatama. A isti je onaj ko uzima, i onaj ko daje, i onaj ko, ko svjedoči, i onaj ko je žiran, ko tome garantuje. To su ajeti jasni. I kaže Allah, Jemhakullahu riba. Allah uništava sobom kamate. Garantuje bilo pojedincu ili zajednici ili državi ili sistemu da će ga uništiti prije ili poslije ko radi s kamatama. Sigurno. Ima sumnje nikakve u Dolaze drugi koji bi htjeli prilagoditi se ljudima. I kažu prije kamata bila zabranjena, što je to bilo iskorištavanje ljudi, što je to bilo monopoli i tako dalje, a danas sad je to državom uređeno prava i tako dalje, to zaogrnu lijepom pričom, a šta vam je dokaz za to sve? Kažu, dokaz za to nam je kuranski ajet. Stakfirullah, mi se za glavu Ajet kaže, objavite rat. Allahu i poslaniku ako hoćete kamat. Allah kaže uništava kamat. Odakle sad dajete? Odakle ga vadite? Ajet koji dozvoljava kamat. Gdje to ima? Kažu, kaže Allah. Stiraju ajet. La tekulu riba adafe mudafe. Nemojte. Jesti to jeste. Pošto čovjek najviše upotrebljava šta? I metka za svoju hranu. Makar je i bacio. Jer gladne oči često budu nemojte jesti, to jeste, nemojte uzimati kamate, a da'afe mu da'afe, mnogo u dvostručene ili višestruko u dvostručene ili u mnogostručene. Kažu, iz ovoga se razumije, pošto je zabrana iskorištavanje drugih i monopol na drugima, znači ako je to u jednoj maloj granici, onda se može. I navode primjer, kažu do 8% ili negdje ne znam dokoliko, tako dalje. Neke muftije to kažu, da ne kažem sada direktno njihova imena. Neke muftije to kažu. Može kažu. To je suprostavljanje jednog dijela knjige drugom. Ne može se Kur'an suprostaviti jedan drugom. Ali je manjkavo su njegovom shvatanju zapravo u tome što on neće da shvati. Jer da se vratio na tefsirovi hajeta, vidio bi da ovaj ajet. Ne znači nemojte uzimati mnogo mnogostruko veće kamate, znači da ti dozvoljava manje od toga. Ni u kome slučaju. Nego ne smijete i nikako uzimati bilo malo ili, ili puno. Dakle, da bi se svoje strasti podržale i opravdale, donose se dokazi iz Kur'ana, iz Allahove, tabaraka wa ta'ala objave. Zbog toga su ljudi prije bili uništeni. I danas ćemo vidjeti. Danas se traže ljudi koji će htio halaliti i kamate i ašikluk ili kontakte prije braka i mnoge druge stvari koje su jasne po vjeri da ne smije. Traže se dokaz. Traže se dokaz da bi se jedan dio knjige suprostavio drugome dijelu. A što se tiče onih u čijim srcima ima naklonost ka stranjanju. Dakle, idu na stranu. Neće kako je pravo ka zabludi fe je tebi une ma tešabehe min oni slijede ono što je mu tešabi što je dvosmisleno što možeš na više načina protomačiti ibtiga el fitneti želeći druge ljude u iskušenje baciti obtiga te vili i želeći na taj način imati svoje tumačenje to se radi i dan danas i posebno u današnje vrijeme se to radi i zna se koji su koji to radi od ulemije I takvi se i traže i takvi se ističu. Zašto? Jer takvi dozvoljavaju sve i svašta, a na kraju narod koji ih slijedi kaže ako je grijeh, njemu je grijeh. Kao da ti vladaš grijehom i se vabom i ti dijeliš se vabe i ti dijeliš grijeh. Ne može to biti. Ako ga ti slijediš u toj zabludi i ti ćeš biti kažen zajedno sa njim, jer što nisi otišao na čaršiju, pa prvo koga sediš pitao pošto je to i to i on ti rekao i onda ti reci ako sam pogriješio on me je naveo nećeš zato što su ti vrijedne pare a džennet i Allahova vjera i nagrada nije ti vrijedna dakle kod svoga dunjaluka ovoga svijeta i materijalnih sredstava raspituješ se a ovjeri nećeš ili se u vjeri raspituješ kod onih za koje znaš da će ti da će ti kazat onako kako tebi odgovara to je samo zavaravanje samog sebe niko Allaha ne može prevariti to je jasno ma kane min halalin fe ahilluhu dalje se ovom hadisu kaže dakle narodi prije toga nisu uništeni dok nisu upali u ovo isto suprostavljali su jedan dio knjige drugome ono što je dozvoljeno takvim ga i prihvatite وَمَا كَانَ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُوا Što je haram, što je zabranjeno, takvim ga i prihvatite. وَمَا كَانَ مِنْ مُتَشَابِهٍ فَأَمِنُوا بِهِ A ono što je dvosmisleno, ima više značenja, vjerujte u to. Savršeno. Nema rasprava u knjizi. Uzimanje jednog ajeta, jednog dijela ajeta, suprostavljanje drugima, rasprave te vode do uništenja cijelih naroda. Jer kad se vjera pomuti, promijeni, onda će svakako i ljudska dijela i njihovi, i njihovi postupci da se pomute i da se promijene. I zato hadis u muslimu kaže inne ebgada nasi ila Allahi al eleddul hasim. Prvi hadis u poglavlju el ilm, poglavlju znanje. Iako ove naslove u muslimu nije stavljao imam muslim, nego, nego imam enevoj, komentator komentator muslimove zbirke hadisa. Stavlja prvi hadis u poglavlju znanja, koji je to? Ovaj upravo hadis. A to je najmržiji čovjek Allahu je notorni svađalica. Dakle, ti jedno od deset, ti deset od stotinu. Jedva čeka da te ufadi za riječ pa s tobom raspravlja. Ne možeš s njim na kraj nikako. Živi, uživa u raspravi. Dakle, zašto to radi? Zato što nema znanja. Da ima znanja, kaže Allah, kaže njegov poslanik, Nema više rasprave, ulema tako protumačila. Idemo dalje. Vjera nije rasprava, svađa, nego je vjera rad. Saznaj se mjena wa atana, čuli smo i pokoravamo se. Nema tu priče. Onaj ko hoće priču i raspravu, znači nešta hoće od toga. Ili da se oslobodi toga propisa, ili da ga promijeni na svoje, da ga navede. I zato Benu Israil kad su raspravljali o tome, sve im je teže i teže davanje. Za koje te kravu? Prineste žrtvu pa će se pokazat ko je ubica toga zbog kojeg je umalo došlo do bitke i borbe među ljudima. Kažu, e, zamoli gospodara svoga da nam kaže koje boje je krava. Kakva je ona? Pa kakva je? Pa kakva je? Dok im svaki put nisu teži uslovi postavljani. Što ste to tako radili? Allaho poslanik, ali sa samom u hadisu kojeg bilježi imam Budavud, koji je Hasan, kaže ene za'imun bi bejtin fi rabadil džennete limen terakel mira'e wa in kane muhiqa ja garantujem džennet ili kuću u džennetu u sredini dženneta onome ko ostavi raspravu makar bio u pravu ko ostavi raspravu makar bio u pravu jer onaj ko hoće da raspravlja njemu nije stalo do istine nego je stalo do do toga da on pobjedi drugi, da on nadjača i tako dalje. Imam i šafija, kaže, nikada nisam s nekim raspravljao, a da nisam poželio da me on pobjedi u toj raspravi. Nije mi stalo do toga da ja budem taj koji ću svoje mišljenje podržati i koji ću jednostavno doći do onoga što ja shvatam da je tako. Možda drugi u pravu. Delili dokazi će to pojasniti. Ali svađa kao svađa u nje nema, nema koristi. To je jedan isto uzrok veliki koji dovodi do uništenja cijelih naroda. Dakle, prepiranje u dokazima ove vjere. Dalje, od uzroka uništenja naroda jeste beskorisna pitanja, ulazak u sitnice i razilaženje oko ili u pogledu onoga sa čime su došli Allahovi vjerovjesnici. Ova kaže ovo, ona kaže ono, ulazak u, u detalje od kojih na kraju nema praktične koristi i tako dalje. Pitanje radi radi pitanje. U muslimovoj zbirci hadisa stoji da je Allah poslanik ali se sam ljude obavijestio da im je obaveza hađ da obavljaju. Pa jedan upita je li svake godine Allah poslanić, a on ušuti. Tri put ga pita, a on ne odgova. A zatim kaže, veruni ma taraktukum, pustite me na onome na čemu sam vas ostavio fa innama helake men kane qablakum uništeni su, propašteni su oni koji su bili prije vas bi kesrati su alihim zbog toga što su se raspitivali pitali ono što i neće dovesti do rezultata rekao sam vam rezultat ovako uradite i pokorite se nemojte ulaziti u te pojedinosti to nije propušteno iz nemara, iz zaborava nego vam je ostavljeno Znači, hoćeš više puta uradi, ali nemoj navodi da to postane obaveza. Jer kad pitaš pa ti se odgovori, onda moraš i ti i svi oni koji dolaze poslije. Vahtilafihim ala embijaji. Zato što se razilazili u pogledu svojih poslanika i onoga sa čime su oni dolazili. Fe iza emertukum bi emrin. Pa kada vam nešto naredim, fe tu minhu mestatatum. Onda to uradite koliko ste u mogućnosti. To su naredbe. U naredbama učinite koliko možete. i Wa idha nahaytukum an amrin fente. Kad vam nešto zabranim, onda se toga klonite. Znači nema koliko možete. U zabranama nema koliko možeš. Jer tu se ne traži rad, tu se traži ostavljanje. I nema koliko možeš ostavi, nego u potpunosti ostavi. Ne poseban trud. Trud je da radiš arame. A da ostaviš haram, ne treba ti trud. Se ostavi samo i gotovo. I zato u bidatima nema mesta tatom. Koliko možete ostavite novotarije? Ne. U osnovi. I najmanju i najveću. Ostavi. Zato što je to haram. U osnovi. Doći im kod naredbi koliko možeš izvrši. Allah zna tvoje mogućnosti. Hoće im zabrane? Ni pošto. To ti ne treba trud da radiš. Trud treba da, da uradiš haram. Dakle, to da se dobro pitanje zna. To je odgovor onima koji kažu, e, da li ja mogu raditi neke novotarije da bi ušao među svije, da bi me ljudi prihvatili ili ko daju, ili onoga ko će ih naučiti vjeri, ili da se lijepo postavim, tako je. Mi kažemo sljedeći, po ovome hadisu Allahog poslanika, ali sam sam kojeg bilježi imaju muslim. A to je što se tiče novotarija i zabranjeni stvari, to ne smiješ nikako raditi. Jer hadis kaže, kad vam nešto zabranjim, to ostavite. Što znači ne smiješ s njima učestvovati na koncertima, u pušenju, ne smiješ sa njima šta još u bilo kojim vrstama bidata učestvovati, ne smiješ to. Doći u nekim stvarima vjere da nešto učiniš od vjerskih stvari što ti daje vjera mogućnost da ili uradiš ili ne uradiš tu možeš neke stvari odgoditi za drugo vrijeme da bi po tvome shvatanju nešto kod toga naroda postepeno učinio i dostavio im od vjere. Tako dalje. Doćim da radiš zabranjeno to ni pošto ne smiješ. Svakako da, mnoštvo pitanja se ovde odnosi, što je pokuđeno, na ono raspitivanje, na pitanje radi pitanja, na ulazke u sitnice vjere i tako dalje, od čega nema praktične koristi i tako dalje. I zato ima mali kad bi bio pitan o nečemu, rekao bi jel se to desilo. Pa ako se desilo, onda bi odgovarao na to pitanje. ako nije, ne bi. Znači, nije htio da odgovara na pitanja pretpostavki. A šta ako se to desi? Ako se to desi, onda ćemo o tom potom. A inače, da unaprijed neću. Od uzroka uništenja naroda jeste pretjerivanje u vjeri. Ne ono što danas neki ljudi misle i smatraju. Da je pretjerivanje u vjeri uspostavljanje sunneta. Ni u kome slučaju odakle će uspostavljanje sunneta biti pretjerivanje u vjeri. Time kažemo da je sunnet pretjerivanje ili Kur'an uzbilja pretjerivanje i tako dalje. Ni u kom slučaju to je vahvi. I Kur'an i sunnet je objava od Allaha. Nije to od sebe poslani govori. Pretjerivanje znači dodavanje u vjeru onoga što nema, što ne postoji. Šta je pretjerivanje u vjeru, recite mi? Kod naroda koji su bili prije nas. Šta je? Kod kršćana, što su uveli rođenje Isa alaihissala. To u njihovoj vjeri nije, nije propisano. Allah nije odredio se taj dan proslavlja zapravo ono što danas, danas kršćani radi. To i nije da, rođen dan, niti je dan rođenja Isa alaihissala. Nije u kome slučaju. Jer se nije rodio, jer se nije rodio zim. Nego kad su bile svježe hurme i tako dalje. Dobro, šta je kod nas pretjerivanje u vjeri? Ako je kod kršćana to što slavi rođenje Isa alaihi selam, kod nas je mevlud. Možda to nekima teško padalo, ali to je tako. Ili ako prihvatimo mevlud, hajmo prihvatiti Isa alaihi selam i Allah posla, hajmo i njegovo rođenje, hajmo i Musa i istražiti, hajmo svi poslanika, tri stotine i nešta, svaki dan da imamo po jedno kako se rađo, da, da tako mi i slavimo i eto ti vidiš vjere. Samo proslavljanje i teferić. Ne može to tako. To je pretjerivanje u vjeru. Ono što Allah nije objavio da ti uvodiš u vjeru. To se ne smije raditi. To je haram. To je zabranjeno. To je uvođenje nečega novo. To je pretjerivanje u vjeru. Evo vam primjera. Abdullah ibn Abbas radijallahu anhuma kaže, Allaho poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, bi emthali haula ovolike samo čemu se radi na hađu kada su bacali džemreta kamenčiće koji se bacaju na mini kaže ashabima ovoliki samo dakle one male danas uzimaju papuće, cipele, kišobrane nema šta i čime se ne bacaju zanese ga, to je pretjerivanje to nije dopušteno, to nije ispravno kaže ovoliki samo wa iyyakum wal gulu wa fid i čuvajte se pretjerivanja u vjeri Propisano te ovolike kamenčine da bazaš, ti sad uzimat hripe i, i, i stijene, i, uzmi to pa sruši. Nije to pitanje toga, nego je pitanje propis da ti sprovedeš kakav jeste. Isto tako, hadizi koji nam ukazuju na tu činjenicu da dok god ovaj ummet bude umjeren u svojoj vjeri, da će biti u dobru jednome. Moj ummet je u dobru dok bude iftario na vrijeme. Kako to? Zašto se taj iftar prilikom posta, to prekidanje posta, završetak posta, zašto se veže za ispravnost umeta? Zašto? Zato što će doći ljudi koji će reći, e sad je iftar, sad treba da se prekine post i završi post, ali mi ćemo još dodatno tome pola sata ili sat ili ne znam koliko još da doda, da budemo bolji. To je pretjerivanje umeta. I to je opasnije da znate nego nedotjerivanje kako nedotrivanje, popuštanje. Popuštanje svakako opasno. I to svak zna. Vidiš ga, ne drži se vjere, kao je fasi, grišnik. Ne, ne drži se vjere. Niko se za njim od onih koji su, koliko bilo ispravi, neće se povoditi. Zašto? Jer vidi da ne radi po vjeri. Doći im, šta je opasno? Ne kažemo da to valja, ne valja. To je nedotjerivanje, rekli bi se. Ali pretjerivanje je još gore. Zašto? Jer kad neko pretjeruje, drugi ga vidi i misli, ha, ovaj se, ovaj je pravi. Vidiš ti koliko se on drži, kako se on drži, ovaj je najbolji. Nije ko oni, drugi. To je opasnije nego kod nedotjerivanja. I takvoga ljudi uzimaju za predvodnika. Jel razumite ovo? Dakle, to je to pretjerivanje doći opet napominjem, zašto, zato što ovo visi iznad naših glava, to što se danas kaže, vi pretjerujete koji se hoćete držati sunneta. E vi ste ti. Ne mislimo pod pretjerivanjem na držanje sunneta. Jer držanje sunneta to je umjerenost. I to je pravi put. Pretjerivanje znači dodavanje na vjeru onoga što ne postoji, onoga što nema svoje podloge u izvorima islamske. To je to pitanje. To je pretjerivanje u vjeri. I to je, kažemo, gore i teže nego nedotjerivanje. Ovaj hadis o bacanju kamenčija na džemrecima jeste u Ahmedovoj, Nesajinoj i Ibni Mađinoj zbirici hadisa o Nesajinoj. Zatim, od uzroka koji su doveli koji dovode do uništenja naroda jeste natjecanje u pogledu ovoga svijeta, u pogledu i metka, kuća, dobara i tako dalje to je dovelo narode prije nas isto do uništenja. U hadisu koji je mutefak u narih i bilježi ga i Buharija i Muslim koji je dakle neprikosnoveno sahih i vjerodostojno prenešen do nas, kaže Allahu poslanik ali sad sam fe vallahi mel fakrah šaliku. Tako mi Allaha ja se za vas ne bojim siromaštva. Koliko je bilo ljudi siromašnih? Pa su u tome siromaštvo čvrsti bili i primjerom bili bogobojaznosti i ispravnosti i tako dalje. Ali kad je zaimao, onda je zaboravio. Nema vremena za namaz, nema vremena za post, nema vremena za ovo. Gotovo, oču na krivu. Kaže, ja se za vas ne bojim siromaštva. Walakin akhsha alaykum ad-dunya bojim se za vas ovog svijeta. Enta nafesuha da se ne počnete u njemu natjecati kema tenafese men qablakum kao što su se natjecali oni što su bili prije vas fa tuhlikakum kama ahlakatkum pa da i vas uništi kao što je uništilo one prije vas ne možeš ovaj svijet nikad stići ona ima ono da ima da ima više da je više da je više čovjek ne zasita Oto, dok ga ne obori U hadisu Abdullah ibn Omer radijallahu anhuma od Allahovog poslanika alejhi salam kojeg bilježi ima i muslim se kaže إذا فتحت عليكم فارس والروم أي قوم أنتم kada osvojite Perziju i Rimsku imperiju, koji ćete vi onda narod da budete? To jeste, kakvi ćete vi onda da budete? Hoćete li se promijeniti? Hoćete li se pokvariti? Abdurrahman ibn Auf kaže ne kulu kema emaren Allah. Govorit ćemo kao što nam je Allah naredio. Kale sallallahu alaihi wa sallam. Allahu poslanik alaihi wa sallam kaže Evo gajre dalik. Ili će biti drugačiji. A ove vijesti koje nam on govori, to svakako nije mogao od sebe znati. To je budućnost. To je gajib za nas. Nepoznato. To zna samo Allah te baraka wa ta'ala. O tome ga obavijestio i to se upravo i dešavalo i dešava. Evo gajre dalik ili ćete drugačiji biti tenafesun, natjecat ćete se međusobno u ovome svijetu. Thumme te tehasedun, zatim ćete jedni drugima zavidni biti. Što on ima što ja nima. Thumme te te daverun, zatim ćete jedni drugima leđa okretati. Thumme te te bagadun, zatim ćete jedni druge zamrziti. Tačno, korak po korak, šta se radi među ljudima. Natjecanje, zavist, zatim okretanje leđa i zatim međusobna mršnja. Od uzroka koji su doveli mnoge narode do sumiranja i uništenja jeste krtost, sebičluk. Od Džabira radijallahu anhu se prenosi da Allahog poslanika ali za samu hadisu koju bilježi ima muslim Ittaku zulme fe inne zulme zulumatun je umel qiyame Bojte se nepravdi jer je nepravda tmine na sudnjemu danu. Wattaku shuha. I bojte se, čuvajte se škrtosti. Fa inna shuha ahlaka men kana qablakum. Jer je škrtost uništila one koji su bili prije vas. Hamalahum ala an safaku dima'ahum. Škrtost ih je navela da su prolijevali krv jedni drugih wastahallu maharimahum i dozvolili hurmete svetosti jedni drugih dakle njihovu čast, međusobno života i tako dalje. Dakle, škrtost je te narode navela na to na što ih je navela. Zatim, od uzroka uništenja naroda jeste pojava nemorala i kamata. Da će ljudi živjeti nemoralnim životom i baviti se kamatama. Od Abdullah ibn Mas'uda radijallahu anhu od Allahovog poslanika, ali sad sam u hadisu kojeg bilježi imami Ahmed, i Ebu Ja'la u svojim musnedima, kaže Allahu poslanik sallallahu sallam, ma zahara fi qawmin ezina wa riba illa hallu bi anfusihim iqab Allah. Neće se pojaviti među jednim narodom nemoral niti kamata, a da neće Allahovu kaznu ili Allahove iqab na sebe prizvati. To jeste da neće zaslužiti Allahovu kaznu koja je neminovna koja stiže one koji čine ove grijehe i razvrate. U hadisu koje zbilježi imami Ahmed je Buja'la i Tabarani, koji je Hasanu Sahih, kaže Allahu poslanik sallallahu sallam, La te zalu ummeti bi hajr, neprestano će moj ummet biti u dobru, malem jefšu fihim waladu zina, dok među njima se ne prošire van bračna djeca, to se ne pojavi, ne prošire van bračna djeca. فإذا فشى فيهم ولد الزنا فأوشك أن يعمهم الله بعذاب a kada se to među njima pojavi onda će ih Allah obuhvatiti sve svojom kaznom dakle i one koji su u tome grijehu i one koji nisu u njemu dakle kada se to kada se to zlo pojavi drugim hadisima en uhleku wa fina salihun možemo li biti uništeni Allahu poslaniće a među nama ima dobri on kaže neam i da se čula na da kada se proširi kada se proširi nevalja nevaljaština ono dakle što uzrokuje Allahovu tabaraka vata'ala od uzroka uvištenja naroda jeste klasifikacija ljudi u pogledu Allahovi propis. To jeste, kada neko pogriješi od ljudi koji su na položaju i ugledi, oni ne bivaju kažnjeni. Znači kad neko pogriješi od onih koji nemaju podrške međunarodnog, nemaju i metka i tako dalje, nad njima se izvrši kazni. Jedna žena, kako bilježi hadis u Buhari i Muslimu, jedna žena je ukrala. Iz plemena je bila Beni Mahzum, jednog časnog korejšinskog plemena. I to je sramota bila za cijelo pleme. Da se to obznani i da se ona kazni da se zabilježi da je kazna sprovedena nad ženom iz Beni Mahzuma. I mnogo ih je ubrigu bacila i zabrinula ta situacija njihova. Pa su došli do Usame ibn Zejda, a to je bio ljubimac Allahovog ljubimca, doplo odabran. Zejd ibn Harise je bio oslobođeni rob Allahovog poslanika, kad su mu njegovi došli i rekli, hoćete vrati kuć, kaj neću kući hoću kod ovog čovjeka. Toliko ga je pazio toliko mu je lijepo bilo kod Allahovog poslanika. A kada je dobio sina u samu zejt, Allaho poslanik, ali sam još ga je više zavolio. Ovoga sina, svog oslobodina groba. U samu. Pa su rekli, idemo u samu. Nek on potrebuje kod Allahovog poslanika, ali sam. Dakle, ne bil preko osjećaja ljubavi Allahovog poslanika, i sam sam, prema prema tome djetetu ne bi postigli nešto, neko rješenje u ovome slučaju. Samo da se kaza ne izdrži. Kada mu je Usame to rekao i premio, Allaho poslanik ali za sam se naljuti. A ljudnja se vidjela na njegovom licu. I kaže, e tešfe'u fi haddin min hududi la, zar posreduješ u kazni jednoj koju je Allah propisao, šta ja mogu tu da učinim? To je Allahova odredba. Zar možeš tako nešto učiniti da posreduješ, da se kazna poništi, da joj se da nešto drugo u zamjenu? I onda je rekao, tako mi onoga u čijoj ruci je moja duša, da je to učinila moja kći Fatima, ja bi, ja bi izvršio kaznu. Dakle, nema tu popuštanja u Allahovim propisima i odredbama. E teško je u vihaddi min udozila, zar posreduješ u nekom od Allahovi propisa i kazni. I onda kaže innama ehleke alladina min qablikum uništeni su oni koji su bili prije vas. Ennehum kane iza saraka fihimu šarifu taraku. Kada bi neko časta neko iz poznate porodice, kada bi takav ukrao, oni bi ga pustili. Wa iza saraka fihimu da'if, A kada bi ukrao među njima neko ko je slab, slabić neki, a ekamu alaihi l'had, oni bi izvršili nad njim kaznu. Zbog toga su bili uništeni. Dakle, nad ovim se kazna izvršava zato što je nejak, a nad onim koji ima i metak i ima podršku ljudi nad njim se ne bi te poigravaju sa Allahovim zakonima i to neminovno donosi dovodi do uništenja naroda. Jer time se time se uspostavlja jedna grupa onih koji kažu na nas se ne odnose Allahovi zakon. To znači šta god urade, nema toga ko će ih suditi i ko će, im, i ko će ih osuditi. I onda prelaze granicu svakome zlu. I zato se zove had, haddom. To jeste, ta kazna se zove haddom, jeste granica. Svako se zastavlja kod svoje granice. Ako se ne zastavi kod te granice, kao rak – Ode širi dalje. Kasnije ga ne možeš priječiti ni zaustaviti. Od uzroka koji dovode do uništenja naroda jeste ostavljanje onoga što se ljudi boje danas kazati, to je borbe na Allahovom putu. To je ono što će pred kraj ovoga svijeta Isa ali selam ponovo oživjeti među ljudima ondje gdje je bilo zamrlo, ali neprestano će među ovim ummetom biti onih koji će biti na istini bez obzira što će im se mnogi suprostavljati i mnogi ih se odricati, bit će na istini dok ne dođe Allahova odredba. Hadis Allahovog poslanika, ali sad salam, koji je sahi, a e, bilježi ga imami Ahmed i Taberani od Abdullaha ibn Omer radijallahu anhu, kaže Iza danne nasu bi dinari wa dirhem. Kada ljudi budu škrtarili sa dinarom i sa dirhemom. To jeste sa imetkom. Žao im ga bilo davati onda gdje ga treba davati, trošiti. Wa tabayu bil inati. I budu međusobno trgovali na jedan ovdje se spominje nedozvoljen način gdje se pojavljuje kamata. To ću vam objasniti malo kasnije. وَتَبِعُوا أَذْنَابَ الْبَقَرِ i budu slijedili kravlje repove. To jeste zadovolje se sa zemljoradnjom. To im je najveća granica njihovog, njihovog uspjeha i napretka. وَتَرَكُوا الْجِهَادَ فِي سَبِيلَ i budu ostavili borbu na Allahovom putu اَدْخَلَ اللَّهُ تَعَالَ عَلَيْهِمْ ذُلًّا Allah će među njih uvesti poniženje la jerfe'uhu anhum hatta yurađe'u dinav. Neće ga dići od njih dok se ne vrate svojoj vjeri. Vi danas imate u svijetu nacija i država i tako dalje koje kažu to je naš vrhovni nacionalni interes, ili tako kažu? Vrhovni nacionalni interes da ubija seljaka u Afganistanu. Subhanallah. Vrhovni nacionalni interes da ide u Irak, da, da ide u Čečeniju, tamo po planinama, to je nacionalni interes. Drugi rade, oni ubiru. To je njihov nacionalni vrhovni interes. Imamo li mi muslimani svoj vrhovni islamski interes, vjerski interes imamo. A to je proširenje Allahove vjere, podržavanje Allahove vjere, odbrana, širenje, ne prisila nikoga, jer nema prisile u vjeru. Ali ima uklanjanje na putu njenog širenja svih prepreka. Da sve radio stanice, na sve televizijske stanice ima da prikazuju istinu. Imamo svoj vrhovni interes. Samo što se nama zabranjuje o tome i misli. A kamoli šta više od toga. To je to. Onda je poniženje. Kao što je. Bojim se da ne dođe vrijeme kad ćeš mora tražiti vizu za hađ da ideš negdje tamo preko okeana. Negdje na drugim mjestima. Zašto? Poniženje. Što će ti viza i kako? Da ideš Allahovu kuću. Zato što je to poniženje. Dakle, kada budete škrtarili, kada budete radili sa kamatama, kada se zabavite ovim svijetom, a napustite podržavanje vrhovnih interesa ove vjere, a to je da ljudima pravdu i istinu dostavite. Ne da vi od drugih tražite pravdu i istinu, pa onda se žalite što vas je poklopilo. Vi ste to svojim rukama i zaradili i tražili. Ostalo je da vam objasnim šta znači kupo prodaja, ena ime, u kojoj ima kamate, šta je to? To je da čovjek kupi od drugog čovjeka neku robu za određenu cijenu, kao što je normalno trgovina, do određenog roka. Dakle, kupujem ti ovu, ovu robu, isplaću ti tada i tada sredstva protuvrijednosti ove tvoje robe. U tome nema ništa zabrajeno ni loše. Ali, nakon što mu ovaj ne mogne isplatiti, onda on tu robu koju mu je već dao, ali ovaj mu nije dao protuvrijednost, kupuje od njega za manje nego što je njegova vrijednost. To je vrsta kamate. Ovaj kupio, ali nije dao sredstva. A ovaj dao robu. Ono mi je prešla roba tamo. Ovaj nema sad mogućnost da plati i kaže, dobro, ne moraš mi plati, ja ću kupiti tu robu sad od tebe. A ovaj mu još nije platio za ovo. Ja ću to kupiti od tebe. Normalno, za manju cijenu. I onda ovaj ostaje samo što je prešla roba njemu i vratila se nazad, postoje dužnik. Dakle, vrsta iskorištavanja, vrsta, vrsta kamate koja svakako samo nije dozvoljena. Dakle, kad se budete tim takvim stvarima bavili, kad budete škrtarili, zabaviti se ovim svijetom i budete se bojali da se žrtvujete na Allahovom tabaraka wa ta'ala putu, onda će vas naći poniženje koje Allah neće dići s vas dok se ne vratite svojoj vjeri. Dakle, jednostavno, sve je to od uzroka stradanja i uništenja cijelih naroda. Ovo treba da je i nama pouka. Da ovo što govorimo nije prazna priča. Nije da bismo svoje vrijeme potrošili. Nije da bi se nešto govorilo, da se kaže govorilo se. Nego da bismo po ovome živjeli i radili da bismo po ovome postupali, da bismo svoj život po ovome uredili. Jer danas je rad, a nema nagrade, sutra je nagrada, a nema rada, to jeste na sudnjemu danu i zato trebamo da smo svjesni propisa svoje vjere da budemo u iskrenoj i čistoj i potpunoj pokornosti Allahu tabaraka wa ta'ala i propisima njegove vjere kako bismo postigli napredak i uspje na ovome i na budućem svijetu. Molim Allah tabaraka wa ta'ala da nam se smiluje, da nam pomogne i da nas učvrsti i ojača, da nas sačuva iskušenja koja ne možemo izdržati i da spletke naših neprijatelja one mogući i od nas ih udalji, a on je taj koji je subhanahu wa ta'ala moćan i mudar. Subhanak Allahumma bihamdika, ashadu la ilaha ila enda, استغفرك واتوب اليك